أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال أيضا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين أباركم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكرحم أمتمات محمد صلى الله عليه وسلم نوسيا نفسي أنغو ننوسيا نفسي زينو تويني قوة نموغوب الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى لنا قرآن نسيما وإذ قال إبراهيم لأبيه بل نبي الله إبراهيم alipomwambia baba yake wa qaumihi na watu wake innani bara'un mimma ta'budun ya kuwa mimi niko mbali na vitu ambavyo nyinyi mnavyoviabudu illa alladhi fatarani isipokuwa yule ambaye aliniumba mimi fa innahu sayahdini yeye ndiye atayeniongoza katika njia ya usawa na vile vile Allah tabaraka wa taala katika suratu Muhammad akasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir lidhanbik asema fa'lam jua annahu la ilaha illa Allah yakuwa hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah wastaghfir lidhanbik na vile vile tubia katika madhambi yako ndio vile vile Allah tabaraka wa taala vile vile akasema ndani ya Qur'an akasema qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah anasema qul sema ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Allahu ahad ya kuwa Allah tabaraka wa taala yuko peke yake hana mshirika Allahu samad Allah ndio mwenye kutegemewa lam yalid ye hakuzaliwa wala yulad lam yalid ye hakuzaa wala yulad wala hakuzaliwa ولم يكن له كفوا ahad ولا الله تبارك وتعالى هنا hana yote ambaye الله تبارك وتعالى Allah tabaraka wa taala vile vile Allah tabaraka wa taala anapozungumzia tauhid akasema katika suratul ankabut fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun Allah tabaraka wa taala anapozungumzia waja anasema faida rakibu fil fulki pindi wao walipopanda jahazi lao da'u Allah mukhlisina lahu ddin walimwomba Allah tabaraka wa taala wakiwa na ikhlas wakitaka Allah tabaraka wa taala aokoe katika bahari hiyo wavuke falamma najahum ila al Allah tabaraka wa taala pindi alipoondoa wao katika bahari akaweka katika nchi kavu idhahum yushrikun ukaanza kufanya kushirikisha Allah tabaraka wa taala vile vile Allah tabaraka wa taala akiwa anazungumzia masala ya ibada na masala shirk akasema wa'budullah wala tushriku bihi shay'a Allah anasema wa'budullah muabudu Allah tabaraka wa taala wala tushriku bihi shay'a wala usimshirikishe na chochote hiyo ni katika ibada yake Allah tabaraka wa taala ndo maulama rahimahumullah wakisheresha hii wakasema ya kuwa wa'budullah maanaahu illa Allah wala tushriku bihi shay'a maanaahu la ilaha walisema kuwa kuwa'budullah ni ya kwenda maana yake illa Allah ya kwa wewe unathibitisha kwa Allah tabarak wa taala yuko na muabudu kisha wala tushiriku bihi shay'a wala usimshirikisha na chochote ndio unasema la ilaha hakuna Mungu ndio maulama rahimahumullah wakatafsiri aya hiyo hivyo ndio vile vile Allah tabarak wa taala katika suratu nisa akiwe anazungumzia shirki akasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah anasema inna Allah hakika Allah tabaraka wa taala la yaghfir asamai an yushraka bihi ashirikishwe ويغفر ma duna ذلك liman yasha lakini yaliyobakia tunafanya anakuwa mwenye kusamehea pande na nini kama na shirki ndo Allah tabaraka wa taala akizungumzia washirikina akasema nini akasema إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله نسيم إنه من يشرك بالله يقول ينبيع أن يمشركش الله تبارك وتعالى فقد حرم الله عليه الجنة الله أم حرمشي ببك بسا ومأواه النار na makali yake mwisho ni motoni wa mali dhalimina min ansar na Allah tabarak wa taala hanusuru madhalimu naam umurun tunafi ashirk mambo ambayo ama umurun tunafi tauhid mambo ambayo yanaokhtalifiana ama yanaopingana na tauhidi kwa sababu dokta waislamu wengi naam yadauna tauhid wao wanadai ya kuwa wao ni watu wa tauhidi watakumogopa Allah watu wa kumpekesha Allah watu wa Allah lakini kuna mama ambayo wao wanawatekeleza yanaondoa katika tauhidi na wao hawajui jambo la kwanza arruqa albid'iyya wa tamaim ruqya za kibid'a na vile vile kuweka mahirizi utakuta muislamu yeye anajiita muislamu lake na kona hirizi hirizi nyumbani ako nayo hirizi mwilini ako nayo hirizi ndani ya gari yake ako nayo ndio mtume sala sallam akasema inna tamaima la tashirk alisema hapo akazungumzia hirizi akasema hakika hirizi ni nini ni shirki ni shirki hiyo unaofanya ناجي ما هي الرقية البدعية رقية زكي بدعة نزيبيز هي أمور مشتملة على الطلاسم والكلام غير المفهوم نمام وانبايو ambayo yanaambatana تلاسيمو والكلام الغير المفهوم نمانينو maneno ambayo Tarasimu inakuwa vipi? Naam, anakuletea karatasi anakuandikia maneno ambayo haeleweki, anakwambia ukajifukize hiyo. Tia kwa moto kisha sikizie moshi yake. Hiyo ndo tarasimu. Wal kalam ghayr al mafhum, maneno ambayo hayajulikani maneno gani amekuandikia anakuandikia na kwambia nenda ukajitibu na hiyo utapona. Na tamam ni nini? هو ما يعلق على الإنسان أو ما يعلق على الإنسان والحيوان min khaitin au rabtin ni kitu ambacho kinachekewa mwanadamu utakuta huyo mwanadamu ima yeye amefungwa kwa mkono wake ama yeye amefungwa kwa kiuno chake ama yeye ameweka kwa shingo kisha ameweka vitu nani amefanya nini amejiwekea safari hii nalikinga mimi qala sallallahu alaihi wasallam akasema inna tamaima watiwa la tashirk asema hakika hirizi ni nini ni shirki lakini waislamu wengi hawajui utakuta vile vile yeye Qur'ani hii ambayo yeye anaweka kama hirizi lakini hajui yeye mathalan yeye anaweka nyuma gari yake wallahu khairun raziqin ايش يقصد anakusudia nini anakusudia Allah tabarak wa taala alinde gari yake na anakusudia kuandika ile aya pale au aandike hasbunallahu wa ni'mal wakil anakusudia nini Allah akinge gari yake lakini Qur'an si kazi yake hiyo Qur'ani kazi yake ni usome inaita kukinga si uandike ukiandika kuna kitu kusaidia bali lingine mwingine anaweka nyumbani ayatul kursi Allahu la ilaha illa qayyum nzima ndani ya nyumba hadha laysa amul Qur'an Qur'an si kazi yake hiyo Qur'an waislamu wamefanya kuwa ni mapambo ya kupambia nyumba tu ama gari yake ndani ya screen ya mbele ikiwa mbele amefanya amefanana ameweka subhana alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin ameweka naam je mtume sala sallam alikwambia wewe ubandike pale ama alikwambia ukiingia na gari usome hadha amal ni amali ambayo muislamu afanya kinyume mtume sala sallam yeye amekufundisha kuwa usome si ufanye nini uweke kwa gari yako kisha vile vile ya pili katika umuru tunafi tauhid katika mambo ambayo yanakhtalifiana na tauhidi atabarruk bil ashkhas wa tamassuh bihim wa talab barakatihim ni mtu kufanya tabarruk kwa baraka kwa watu anaona shekh fulani amekuja anasema huyu yuko na baraka anaenda kwake anashika mkono kisha anajifuta hivi anasema yuko na baraka ako na baraka gani madhambi tupo baraka gani ako nayo ni madhambi tupo amejaa huyu ndio nitabaruk bila shakhs juzi kabla ya miezi mili au mitatu kulikuja mtu kutoka hapo Mombasa amekuja hapo Jomo Kenyatta anaenda kwa tabaruk hadha mina shirki hii ni katika shirki huyo mtu ana nini madhabihi ana nini ni kama wewe tu yusalli wa yudhni wa yaf'al ma yasha yeye yeah, anaswali anafanya dhambi kama wewe tu hakuna tofauti lakini huyu muislamu amejidanganya anasema huyu ana tabaruk ana baraka hii ni katika makosa mwingine shekha amekuja anasema mwana tusimame kiyama laili huyu dua zake zinakubaliwa man akhbaraka nani amekwambia kuwa fulani hadha da'iyatu tukbal unaona makosa wameenda amesimama kiyama leo usiku kwa sababu ya mtu makosa mabi man huwa nani lakini muislamu la yatafakar yeye afikirii ndio inaingia katika atabaruku bil ashkhas wa barakatihim kwa baraka zao sasa bana yule kuna baraka baraka gani udu Allah anta we muombe Allah mwenyewe wewe atajibisha dua yako wewe mbona ujiamini mwenyewe kisha tatu katika umur mambo ambayo tunafi tauhid adhabhu lighairi llah kumchinjia asiyekuwa Allah ndio Allah mtu sallallahu akasema la'ana Allah man dhabaha li ghairi Allah Allah amemlani ule ambaye anamchinjia asiyekuwa Allah utakuta mtu yeye katika shirki inayofanyika amenunua gari anachinja mbuzi au ng'ombe kisha anamwaga damu kwa matairi asema hii inamlinda na nini na majini na sihri na kadhalika hii ni katika adhabu li ghairi Allah haya ni mambo ambayo yanayotendeka lakini wengine hawajui lakini yakwa akijenga nyumba anachinja mbuzi anamwaga damu kwa nini kwa mlango ni katika dhabhu lighairi llah naam katika umuru tunavyo tauhid alistiana bi bighairi llah ni mtu yeye kutegemea ama kuomba kinga kwa asiyekuwa allah eh. wewe unategemea asiyekuwa Allah ndiyo mtume sala sallam alimwambia ibn Abbas idha sta'anta fasta'in billah wa idha sa'alta fas'alillah idha sta'anta unapotegemea mtegemee nani Allah wa idha sa'alta unapouliza fas'alillah muombe Allah lakini muislamu asema bwana nikimtegemea huyu bwana dua zangu zitakubaliwa hii ni katika makosa katika umunu tunavyo tauhid alghulu fi salihin wa raf'ihim fawqa manzilatihim ni mtu kuvuka mipaka kwa watu wema na kuinua katika sehemu ambayo si zao eh akamuinua bwana sasa bana huyu bwana huyu ni afdali mpaka mwingine hadahu Allah la muongoza akasema kuwa baba yake ni afdali kushinda Sa'd bin Muadh mwingine amemnua baki zaidi ya sahaba sasa babako ni nani kwa sahaba naam vile vile katika umuhimu tunavyo tauhid atawafu bilqubur watamassuh biha ni mtu kutufu kwa makaburi na vile vile kujipanguza kwa yale makaburi yale ukienda sasa mambrui utaona haya akienda pale anafanya nini eh yatufu bilqubur anatufu yale makaburi kisha anajifuta kwa sababu na kuna baraka huyo aliye ndani ya kaburi anataka dua yako wewe unamwomba dua wewe unajua hali yake kule ndani kwa vipi yani katika umur tunafi tauhid mambo ambayo yanayakhtalifiana na yanapingana tauhid kisha vile vile katika umur tunafi tauhid atanjim fastimali nujum ni mtu kutumia nyota eh utakuta anakuambia bwana nyota yako bwana iko sawa anakuambia nyota yako haiko sawa vimana mambo yako hayako sawa hii ni katika mambo ambayo yanamuondoa mtu katika tauhidi moja kwa moja bila shaka wala hakuna shaka ndani yake fi ghairi ma khuliqat haya hizi nyota hizi hazukuumbiwa kwa wewe ziangalie zinafanya nini zinafanya hivi Allah subhanahu wa ta'ala aliziumba hizi ni mapambo ya mbinguni si wewe utumie kufanya nini kutaka mambo yako barakallahu li wa lakum bil qur'an azim wa nafa'ani iyyakum fi wa dhikr al hakim aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فضائل التوحيد فضل ambazo zilizopatikana katika tauhid الامر الاول jambo la kwanza انه السبب انه السبب الاعظم لتفريد الكربات الدنيا والاخره ودفع عقوبتها yakuwa mwanzo annahu sababu al-a'zam yakuwa ni sababu kubwa litafridi al-kurbat kuondoa shida hizi shida ambazo wewe unazopata ukiwa na tauhid khalis Allah tabaraka wa taala anaondoa acha hii ikiwa khatibu na khutubu zishike tasbih haribu khutba annahu sababu al-a'zam yakuwa ni sababu kubwa litafriji al-kurbat kuondoa shida hizi shida za dunia na akhera wa daf'u uqubatihima na kuondoa punishment zake ikiwa kuna punishment ambayo utapata nafanya tauhid na na inakuja kukuondolea wewe hilo la kwanza la pili yamna'u al-khulud fi an-nar ya kuhii tauhidi hii inakukataza wewe kubaki motoni milele ya kuwa ukikufa ni muwahid umekufa na tauhidi japokuwa uko na maasi utaondoka kule motoni lakini wewe ukikufa na shirki utabaki motoni milele wala hutoki ndio Allah akasema innahu mushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna yakula ambaye anamshirikisha Allah amemharamisha moto amemharamisha pepo kabisa tatu annahu yahsul li sahibihi alhuda alkamil ya huyu bwana ambaye ana tauhid huyu anapata mwongozo wa kikamilifu wal amni tam na uaminifu uliotimia anapata amani iliyotimia fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhira. Vile vile yale annahu yusahilu ala al fi'l al-khairat, ya kuwa inampa usahali na urahisi huyu mja ala fi'l al kufanya matendo mema wa tarki al na kuacha madhambi ukiwa ni muwahidi wa kweli yeye eh, utamuona kwa madhambi umpate ni muwahidi wa kweli vile vile ya tano anna tauhida idha kamula fil qalbi habbaba Allah li sahibihi al-iman wa zayyanahu fi qalbihi yakuwa tauhidi hii idha kamula fil qalbi pili itapotimia katika moyo wa mtu habbaba Allah li sahibihi Allah tabaraka wa taala atampa mapenzi kwa moyo wake huyu bwana wasajjanahu fi qalbihi vile vile atampa ata nini mapambo katika moyo wake vile vile ya sita annahu yukhaffifu 'anil 'abdi al-makarih yakuwa anakuwa mwenye kumpunguzia na kumpa urahisi huyu mja kwa yale mabaya anayopata wayuhawin alayhi al-alam yale machungu ambaye anapata yanakuwa ni mepesi kwa sababu ni nani ni muwahid kwa sababu muwahid anapopata machungu mitiani imempata utakuta anasema qadda Allah ma shaa sema Allah amekadiria na alichotaka mfanya huyo ni muwahid wa kweli lakini unaambia si muwahid utakuta analalamika sababu na mimi peke yangu mali yangu inaisha tu mimi napata shida tu huyu si muwahid wa kweli kwa sababu muwahid wa kale lazima utingishwe huna wa hunak kushoto na kulia unaona hakuna Allah subhanahu wa ta'ala idha habba qauman ibtalahum Allah akipenda mja ama akipenda waje wapa mitihani kila namna huku na huku anna Allah takaffala li ahlihi bil fathi wan nasr fi dunya wal akhirah yakuwa Allah tabaarak wa ta'ala amejitolea kutotea waja wake wa tauhid bilfathi kwa mafunguzi ya kuwa Allah anakufungulia na vile vile wa nasr Allah anakunusuru fi dunya katika dunia hii na vile vile wal akhirah na kesho akhera bil izzi wa sharaf Allah tabaraka wa taala anakupa utukufu na anakupa vile vile nguvu anna Allah يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة يقول الله تبارك وتعالى أنا وتتيا و...